Oret <laughs> Oret <laughs> kecantol kawat bareng wis melenting ditinggal minggah masak ngono ya. dok sing kaya nyonyang mulia telap kakean alasan suwe suwe cewek ikonan dieleng no sing wedok tambah mentang mentang dadi geger akile pegatan arek wedok sida dirapi atine lego pancen iku sing dikarepno awake sik kuat bentino se oleh koyo sing wedok tetep setia ngalor ngidul runcang runcung koyok pinilan untuno bareng kayane wis rada seret kedadean tambah suwe nek tambah kurang bentino loro-loroan awake wis remek di oreng terus tarus apa suwe-suwe ambane gak gelis mampet saben bengi ditinggali ngletek katik braine tambah koyok dislamber plecet sing lanang tunggu omah watu e cekrak cekrek nek bengi buka nolawan mek di oleh norm peye gede nek ku jalai ditinggali duwe mek satos sing lanang nes koyok wong ke matus sing wedok katut wong liya wis gak boleh terus sendok omah kadhaman turu ijen bolo eh, ayo mlaku-mlaku barek goleki cak markese eh, biasa rambut sing digawe wis entek kabeh ngene. Iya, iya. Dangdut kawitan sawong kaling bojo mbesengut pikiran pusing. Ana dangdut akar setun mari kekeran kekeran barek sing lanang diwasu koran tatak mancal mancal lupai ton terus katuron sampai ke adang wakule kodom bareng leler terus mabrak duk pawon bareng ngeres kopis tatak takut kehi tangan wong kaya jiwat kembang film ceake ojo dikunem wis jaman si arek gandeng wong tuwe wis unsume jare sing penting rai jone duwe sing penting ojire ojire <laughs> Ya awak iki menyene wong tugase yo ngene iki. Lah lek pancene gak rekaman, kasete gak terus. Wah, susah sing di omah iki. Wis tak dongakno ae ya sing kari iki muga-muga. Wis arek-arek iki lancar dite ana sing kaken pola iko apa Nurut-nurut ta wis enak. Teron aku nurut, mbok sak wulan 50.000. Rong wulan 1.000. tapi apa to ngrekaman <laughs> aduh lho lho lho munawar lho ya apa ngomong kok kaset tambah su tambah blakrak ngene ya apa tak pikir-pikir wis kentekan ngomong iki jaman iki sampai jaman saiki mosok menungso kentekan ngomong lembek ngomong-ngomong apa ta apa ya Ya apa? Ya ngomong-ngomong untu ta ya apa? Gendeng aku niku. Lho kamu lah ngomong apa? Ya embung ku ya apa carane isane apik diwalik ta dialang hmm. ngono lho. Lha apa embung diwalik iku? Ya apa sih, Rek? Iya. Eh, waduh, lambine batik. Celorone hmm. biru. Sepatune iya. <laughs> anyar. Oh, sepatune. loh apa sing melet iku? <laughs> Kok ono sing melet barang? Ngomong ngamu kan niku, taline lho. Mosok ono tali melet. Delono, aku gak patek ngguyu mari pati ana. <laughs> Sita, delok tungkae. Lho iki bani slendrek iki. Ya, Pak. Wong mulane lek mlaku cepet temen glending terus ae. Ngomong amu kon niku mari tak sulno iki. Iki wah sul sul kok dhuwur temen kok mancik dengklek iki. <laughs> Kon iso iso le mung ngenyek kanca. Paras ayo tak salaman mesti gak tau tak sakulan setengah gak petuk ah mari rekaman dhisik sampai saiki. Iya lah ya kangen ya. Iya. Paras. Waras. Waduh tangane mambu soto. <laughs> Musuh tuh. Mari andok nih pasar kembang. Siapa sih bayari? Cino. <laughs> Ono janjakan wae ta. Ono bayar dhewe lo omonganmu kon niku. Oh, aku ro winginane nduk pasar kembang ngono lho. Warung ono pasar kembang ono Oh enggak kenal kok ono wong mangan nduk restoran. Halo, halo. Boleh wong kalau sungan ae sini mangan boleh katut kebayar. Ya <laughs> eh, kok ya e kok sawangane kok embuh, kok sawangane kok anyi-anyi ngono lho aku iki lho. diampirno sapa masih gak kenal wis tak anggap dulur ngono. Iya, ngrakno seduluran. Timbang kepaten nobor, aduk kepaten kesut. Lho, oh, wis gak usum. Lho, tangane kok apa? Mbu sate. Omari oh, andok sate. <laughs> Waduh, sing bayar sapa ngene nggo. <laughs> Tapi aku ora bayar dhewe, lek sing iki bayar dhewe nyene. Yo. Dibuntul barang kok mulih. Tak kok mulih. Rupane mang mangan sate ana lek 40 rupane. Tapi gak daging. Ya, garik daging. Kok eruh ae kon awas nih. Wong aku iki gak iso goroh ya ngomong terang-terangan. Iya. Sing tak bodhok iku mang tapi yo sunduke ketok sate. Iya. Tapi sing jero ni daginge duduk daging wedhus lho. Apa daging? Lah iki mang opo susulane sepatu iki. Kok guyon-guyon. Lho lho, mambu bir. Oh, mari ngombe bir. Aduh, iki mambu garangan. <laughs> Aduh lo, kartolok. Kok nemen lo kon niku. Iki kon niku nyet mateni aku tah lo kon. Bek mari ngladak, peno ro istilah ngladak. Iya padha karo nggonku. Nek nggawa asu akeh yo. Iku cara nggonku ngrobyok iku. Oh, cara nggonku ngladak. Waduh. Ono maneh cara sing liya. Apa? Tandes. Apa? Grubyuk-grubyuk. <laughs> oh, grubi-grubi ya. Iya. Eh, kok mambuwangi yo. Yo, mambuwangi susu. Temen lo arek ketiten. Susu kok mambuwangi? Iya. Gak ngono kok ta, irung eh, iki lho irung eh, apa sih lho? <laughs> Panca indramu iki lho ya apa kok tajem temen. Tajem mambu wangi. Hmm, Kemanten anyar. Lho. Manten anyar? Iya. Duh, wingi nginceng kok rek. <laughs> Lah nginceng apa tak jagani lenggis karo. Lho aku tau nginceng dintu polo jengking iki. <laughs> Lah sing dhisik. Iya. Waduh, manten anyar ta? Iya. Wah, sembarangnya anyar ya. Iya lah, kaos anyar. Anyar. Oh, tapi kok kena ditanduri jagung ini kaos kotang. Iki kumbahan so rek kumbahan. Soklat ah, benangnya soklat. <laughs> lah kaos e putih benangnya soklat. Iso koyo semut golek panganan ini rek. Kon iki ojok ndelok masalah pakaian. Pakaian iki hiasan hidup. Oh. Sing penting delokan patikku rada kuning iki lho. Oh. Sing penting lak gelek rabi ya, Eh? Rabi mana? Iya. Waduh. aduh Oleh arek to. Ya oleh celek. Lho kang ngono atine rondo apa sik prawan? Ngomong amu kan yo wis rondo sik prawan. Anake anake sapa iki? Lah iki anake Singopati. Apa kon niku? Apa nek Singopati? Rumah samu ketoprak sing gak rabi. Gak ana artine oleh wong desa apa arek kutho? Gak, anake wong biasa. Wong biasa. Desa. Kok tukokno pakaian barang? Lho lho lho. Peningset itu durung teko iku sak doker. Apane sak dokare? Lho ya damen dadu. <laughs> ya klaras. Eh, kon iki lha bakal bojomu kok kei damen kate ngobong ah, genteng ta apa? Iya, kon iki sampel jan kan iki. Iya. Adate wong ndek desa nek adek terep lak mbutuhno iku lho. Oh, iya. Daduk damen di ruwo-ruwo ya. Iya. Nanggap apa ya? Lulus nanggap ngantuk telung dino. Lah wong antuk tanggap iku. Terus wong pijet iku seminggu. Waduh, iku rabi resmi, rabi biasa kok. Gak tangkepan. Wah, ngomong amu kan aku iki krungu. Pungkasan kok gak tak jawab ya opo. Nah, ya rabi biasa ngono ae lho. Iya. Sik durung duwe anak ya. Durung. Wis perawan berarti. Iya. Waduh. Iku diturno sapa ae waktu kon kawinan? Ya hansip 18 gara-gara. Lah apa kawinan turno hansip iku? Ngomong amu ya bolo-bolo. Ya polo kabeh, poro pini sepuh bareng. Iya. Waduh, dilungguhno kuwade. Gak gredhu. Lha apa kok mantep dilungguhno gerdu iku? Ayo nantur dipikul ngono. Lho kok ngono dilungguhno nyewa kuwade ta enggak? Lho wong-wong tuane soge di ruwa-ruwa lho. Waduh. Salin ping pira sapa wingi? Salin elingku ya. Iya. Elingku. Iya. Waktu aku dikarek iku lho. Iya. Iku ping telu lho. sing dikarak tok ping 3. Ping 3. Kon gak ro, aku terang-terangan ngomong iki. Jam 12 bengi ku salin ping 13 ya. Oh. <laughs> Salin ping 13. Ya menang burine ses saya iki. Padu <laughs> tak mantan anyar gak apa-apa. Lho, waktu iku pernah iku numpak motor apa melaku? Lho iya. Lho iku deglondong aku iku lho. Kayak tong ngono lah. Ngomong amu kan niku. Numpak motor apa enggak? Nyater motor. Oh, nyater motor. Waduh. Tutuk kono, tutuk ngarepe lawang lak dipethukno karo kemanten wedo. Iya. Lho kembang mayang bareng. Hmm, temenan wis adat kono ya lho. Waduh, mari ngono peno ditemokno iku salaman. Eh, salaman ya. Enggak hmm, sikut-sikutan. iya diraketno lahir batin lho. Marono nyembah nang sapa? Lho nyembah nang watu agung. Wis nyembah watu agung lho kon. nyembanang marotuwa lanang karo wedok iya marotuwa marotuwa lanang marotuwa wedok ya wong tuwaku lanang wong tuwa wedok biasa lek kemanten kae teko lak disawat bareng ya? lho iya gandeng telu <laughs> Kok lawas awak gandeng niku? Ndok ndok. Oh, ditotok ndok. Iya. Ndok e apa iki? Lah ndok buan. <laughs> oh, ndok sak buk, sak buk iku ditotok Waduh karo tolore. Eh. nyondoke PT. Oh, bareng didodok. Sing, tembean. Ya didodok apamu? Lah oh, iku omonganmu. <laughs> Yo ndek batuk lho, mosok ndek dengkul. Oh, didodok nduk batukmu. Iya. Wong tutuk ndok bareng. Mm. Marno mlakune yo gandengan. Enggak, mbrangkang. <laughs> Takon lha apa mantan kok mlaku mlang brangkang. gandengan lho. Oh, gandengan. Iya. Bareng gandengan manci opo? Lho aku manci pawon di kono. <laughs> Omonganmu. Mosok manten diobong ngono. omonganmu aja rame-rame. Iya, waktu iku aku dilebok kamar beleng. Oh. Disiram apa? Lho nek kono disiram lengok gas. Kuwi dadi opo? Wah, kono lha kok manten siram lengok gas iku? Iku adate kembang boreh. Oh, bae banyu leri cek kata di jerangkong. Iya, maksud iku cek gak ono sambi kala apa-apa. Bareng kon dilebokno kamar beleng wong loro. Wah, wis. Waduh. Temenan lo. Terus keringetan dadak. Lha apa keringet ndadak iku? Puyeng kumat, puyeng. Oh, saking akeh wong. Rasamu lha apa sakene apa iku dayoe saking akeh. Sama keperujut aku. Dayo saking akeh lo bareng mlebu kamar ambek bojoku. Terus puyengku kumat. Oh. Meripat terus berkonang berkonang. Oh, saking anu, saking akeh wong. Bareng ngono aku ndek. Kon dulang-dulangan bareng. Lho iya. Kon didulang apa? Lesung. lah apa mantirannya durang ngesung iku Wah, iku lho. Tapi dadi sampai saiki. Lho, wis telung dino, njaluk pegat dari ini. Lah apa? Oh? Ya apa ya? wong telung dino, kata uli. Lho, lah kon blakrak manten anyar ya ngono. kok bali rabi kon iki elek-elek wong, rabi pisan ae ngono Aku ngengger nek anakku lawas ya. Lho, dadi bojomu sing dhisik mati ta? Iya. Ya sing dhisik kok saiki anakmu wis gedhe. Iya. Sing sekolah ya. Tak sekolah no. Sekolah nang Lah iki apa nek SMP kelas 1? Oh, pirang tahun kasih siji? Ono kono wis selekur tahun iki, Dur. <laughs> oh iya. Wah, oh, ya nurun bapakne kono. Rumahmu marung di sekolah ana. Duh, sapa ya? Blangkonan surjanan cewek diwiru selopan kacamataan. Eh, Pak Kastawi. <laughs> Paling dolek remian. Eh, rene, rene, rene. Piyu, piyu. kucur onde-onde jemblem. Iki wong gendeng kaya apa iki? Iki lek ndelok pakaian kaya wong Jawa Tengah iki. Jawa Tengah apa? Iki wong pojok iki. Pojok Aduh saka Sulo. Oh iya wong Sulo. Oh iya. Nganti tekan ning Surapringgo. Surapringgo. Oh iya ya Surabaya iku Surapringgo. Oh, welah anggonku tekan sulo neng suro pringgo kui ora nunggang ngopo-opo jor aku nunggang sepur dosol ngopo sepur dosol iku eh punda iso melesat iku oh iku sepur dosol iku ngerti ya apa sepur sing gegere remah iku oh sepur desel ah desel anggonku nunggang kepenak banget. Iya wong Pak Sepur. Ora nunggang ning tengah-tengah ning nunggangku cedak ning totoke. Lho. Totoke Den. Adane wak klothoke rek. Ana totoke kura ta. Oh, oh ndase. ndase. Iya iya. Dadak ora suwe Sepur njur berangkat. Unine Sepur mak ucus ucus ubrus. mak ucus ucus ubru iku nek maju loh. ucus ucus ubrus ro kan nek mundur nek mundur apa ubrus ubrus cus ono ono erek ora let sedih loh maneh dadak aku didoake ning tasiune jomplang Oh, tasine didik seno wae. Jomba. Oh, Jomba. Neng kono aku ora mudhun, eling-eling aku ora duwe stasiun. Njur aku barus. Barus. Wong <laughs> barus iku terus. Eh, barus iku barus iki lho sing dodol nek wetane omahmu barus. <laughs> Terus ya. Terus ya. Dadak nuju ning Surapringga. Nuju ning stasiun Gubet. Lho. Apa ta sing gubet iki? Oh, oh. gubeng, gubeng. Gubeng gubet wong iya takno. Neng kono eling-eling neng Surabaya. Njur aku medun. Ajak wae cek linu kono. <laughs> Ngomong ngene. Arep neng kampung ora ana kedaraan. Njur. Njur kono imbal bunyak. Apa bunyak Eh apa bunyake? Banyak, Be. <laughs> Oh, becak. Eh becak. <laughs> Wong becak ya bunyak. Welah. Njur numpak becak kuwi enak. Neng kampungku ora kena diliwati nganggo becak. Dadak neng kono aku imbal nunggang opletet. Awak gadhet, Pak. Wis gadhet, Pak, opletok, Pak. Lah opletet iku. Oh, opledat to. Nah, sayange neng kene kok ora kepranggo menungso sak lonjor-lonjoro. Dadak iki ana londo sak nyonyai. Sing ndi? Eh, Londone sing ndi? Londone gedhe dhuwur, nganggo kopluk. Lah iki sayang nyonyae kuru kaya klothok tawa. Wong iki wis mliru kae. Eh, kula sanes londo, kula wong biasa. Oh, coba tak. Tapi wong iki sing enak ya. Iya, terang-terangan ae. kulit, diuntir ngene aku. Ono apa kok niku? Oh, ngilekno. Nggih, sewu piantu. Nggih, nggih. Lah panjenengan menika paringan asma apa sinten to? Kula to. Kula apa bapak? Oh, <laughs> apa bapak? Sisan rusak wis, Pak. Lah piantun setunggal menika paringan asma apa sinten? Pok weni. Lah panjenengan po sinten? Kula apa bosok? Poh boso wis warem. Iya, lah iki ponakane poh moncrot iki lho. Lah panjenengan menika dateng mriki kala menapa? Kula to. Inggih. Kala monggo. Lah piantun setunggale kala menapa? Kala bendu. Lah panjenengan rawuh mriki kala menapa? Kalane kumbang. Lun saya bu cerai. Catosipun kulo saking Solo datang Surabaya menikah badeh kepangge kanca kula. Sinten asmane? Ingkang asmanipun Kartolo. Lah kula lak Kartolo. Panjenengan? Inggih. Sanes Kartolo Dika. <laughs> Wong iki tunjuk. Lah mbok menawi mboten kepangge Kartolo, yen kepangge Munawar Bogang. Nggih kula niki. Saestu? Nggih. Saking tandes, saking tandes. Sanes Munawar Dika. <laughs> kula menika madosi kanca kula asmane Sapari. Lho, Sapari? Nggih. Saking pundi menika? Saking Kupang Gunung. Kupang Gunung. Kupang Gunung. Nggih. Gamit sewu, Dek. Nggih. Kula menika Sapari. Lho. Oh, sanes Sapari kon. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Wah, riri kon apa macak ngene bareng mulane kok pating pecotot. Eh. Ngene lek dirungokno wong Jawa Tengah terima no ngenyek kon iki ngomong gak eh. entros. Gak ngenyek. kon ron nang tandes nek malam jemuah iku apa perak-perak <laughs> oh, <laughs> ah. wong iki nang ndi kono aku mangan nggih pakai niki mang ta suluan jangiring-iring kemanten oh iring-iring kemanten iya waduh tuh pak melok pak ri kon melok iya sapa tadi manten koncoku iko apa sapa lho kon selali sih eh? sapa nek <laughs> sapa iku sapa lho kon gar sapa kon gar sapa ayo sapa sapa sih sapa eh? ayo Eh sapa? Omonganmu oh, kok pateng pecotot jiri. Ya yes, aku lho tangga Oh iya iya. Wis tak panjenengan acara ya. Awak dhewe masih kok lono gak apa-apa menghormati. Iya yeah, iya. Yeah. Engko marono ayo goleki Cak Markeso. Markeso? Iya. Lho dalanan. Iya. Tepak oh, diampiri pokoke ana omah lho biasa lek yamen iki gak ana omah. Iya rek kena ketuan tuanan. Oh. Omong apa? Iya marono gelem. Maksud e ngene lho tuan tuanan niku Markeso kok lebih tua tau umur, ambek awak dhewe iki. Iya iya. Ya awak dhewek ku perlu nekakno kanca iku hmm. supaya gak medhotno kolor. Lah apa? Lah. Lah pokoke medhotno kolor iki medhotno seduluran. Medot seduluran. Nah, ngono ya. Eh lho, iki numpak becak numpak bimo iki. Ya apa? Ya apa? Inggris ya. Nyanter hmm. nyanter kol. Endi sih kampung di sih? Eh, kampung ndi? Kampung kula. Iya, kampung mun nang kampungmu dhisik mampir nang ngono. Mane ngedang sepur nek ana kromo ya. Loh. kok ndi kok? Loh, ya kan jurusan. Lah, krak ae kon niku. Wis padha umume nek kene iku bimu rada papat rek. Ngono rada papat. Nah, bimu rada telu iku bimu bane meledos. Lha apa kok bimu meledos iku? Lho siji mana lene. Oh ngono. iya. Di numpak bimu ah. Mbak bimu ae. Wis aku melok kene apa jare kon mampir ono ya. Ngono ta? Iya, aku tur nami menawari ya. Iya, masih aja nek ngono. Masih bowo yang ngono kok talang ngono dhisik ae ngono lho. Iya. Lho. Kene iki apa wong bowo kok nalangi lho. Sementara. Ayo, ayo, ayo, ayo, nyambut gawe narik narik apa narik penumpang ngono lho oh penumpang iya eh gak metu ya saya mosok Hah? Apa <laughs> nggo kene jam pira? Wah, biasa iki sak jam rene biasa iku. Lho ya merkeso. Kok kanca dhewe mosok lali. Ah iki kangen, kangen sak merkeso. Biasa iku wis ya apa maneh wong amarga iso kanca lawas. Ha nah, iki gak enak gak direngengi cak marke iso iku. Iya. Halo. Hei. Wah, iki opo? Kan iso, kene iso. Wah, kene kene kene. Ah. Wah. Ya apa? <clears throat> Berang-berang dino gak tau petuk dhewekne. Ah. Mosok wong gone pancet nduk kene kok. Lah iya mangkane becakmu mang lho. Iya ya. Aku iki mbok terno nyanggone. <clears throat> Nanti. Yang gini iki lho, ngene ndupa. Ndupa? Iya. Eh, uh, saya ingin ya, saya. Iya. Wis ngombe ta? Ini ngombe apa kopi kene? Ngombe apa sing diombe apa? Ini <laughs> ngombe kopi ngono biasa? Kopi. Eh, kopi. Warung endi ya iki apa iki? Wah, enggak ono warung ngono kok. <laughs> Sampai niki Ya iki daren warung resi iki. Eh, warung resi ya. Ah. Iya, dadi resi sembarange, warung se-anane, ngono lho. Ah, kon niku pancen pancet e, ka biyen. Lha lah enggak pancet ya, Mas. Wong becek ngono, wong Sumpah <coughs> kang rasakno. Lho, peno iki lho. Peno lho. Iya ya. Becek ket mau wis narik ya. Ah. Wis arek-arek mangopo? Ya lutung. Iya ya. Ngapen po. Lho. <laughs> Iki ngene aja, maksudnya iya. aku mangen teni sampean arek-arek wis rukunan kabeh. Timbangane sepi-sepi. Nah, karepe ngono. Hmm. Saiki sampean reng-reng nggo kene ya. Iya, iya. Ya wis bantu-bantu lah, ya carane. Iya, timbangane nganggur ya, ya ayo. Nah, nah. Lho ke karuan, Bun. Peneran wis bik meneng cekel tangan wis. Iya. Gorengan ta? Wis gak dikernet wis. Iyalah. Siki pingin aku iki ngedung dimangan kanca-kanca becakane wis wis gak tahu petuk. Nah, iku apa ya, Dong? Eh, ala-ala sak godhokan mulih. <laughs> Lumayan. Ngene lho nyambut gawe apa? <laughs> Kepien kok pancet teh. Ya gak ngersu lho jane ngene wong panjenengan awak dhewe salah lair biyen ketiga. <laughs> Ngene lho, kok mentolo bojoku mangan kaya aku. Ayo, Dong. Zaman iki kok sok ngelengesah iki lho apa ya, Jo? Gak ya gak apa-apa panjenengan iki. Saking ngapa sih ngesak nemak isine iki. oleh pirang-pirang tahun sampe ya ini pancet ini oleh kaya tok guyu. Ya kalau kok ngondok sak walu-walu. Ngondoke ngondoke. Nggih, ngondoke. Eling-eling bojo jaman ya ono Sampe ya ini pancet muring-muringe temburuane. Temburuan ya. Iya. Tuwa-tuwa tambah temburan sangan aku lapo ah, ngono. Terus apa ya? Ngaku gak lapo lapo. <laughs> eh tak kaya timbangane nganggur. Monggo mulai kumat. Iya. Eh alah ditangkap konco becaan. Mugi-mugi bareng ngono selamat. Tak bone rum, tak bone rum. Oh, banyak lah bone tak mut kabeh kok. <laughs> Gong sak iya sangone ra ya kowe. Ya wis beres. Lha iki lho nek sing bantu. <laughs> Monggo kula sing mulai. Mulai. Anang dung dung dung dung dung dung. Oh. Mbayane iki gong nduk mburi nduk ngarep sampe remak pula. <laughs> pinera oh suara prewangan iki metu pinera oleng kong skecong amreksani PLAWAK tunggal KANEWANGI wangi jamar kesong wong. <laughs> Mm, Menawi wonten apa kidungan kula pancen kawet rungin camet akeh song. ada. Oh, eh, isine gedondong. Ngene lho ape mati eman. Delok elek kaya ngene. Ngene kok mentale nyusoni Persis menawa Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Pancen dua alam dunyuk. sira suwene ayo sing rukun karo kang jane jane gak swara prewangan kok delak oh. Panjang gonge gak iso bareng. Bentenan bareng lak mreteli. hmm. lak lak direwangi ayem tentrem sak keluargane aja sampe lan kliru penam bae enak iki rada mole <laughs> seminggo seminggo tabuhane kroncong iso mol <laughs> Onyen oh, aku gak seneng roncong. <laughs> Gak seneng roncong. Wong ngene bingung ngono. Embung ini. Sing iso. Mulane sing perlu gerku warasane awet panjang umur taman tindalah uune arek iki lek melok nginang ngene kelas 1 mek kandar yo <laughs> eh wak sakit bin mulus ngene gak kernet gak setoran <laughs> eh nas gak lebon mlaku surit mlaku bengit tawan gelantong mulane sing temen padha ngerti neng bisa selamat ora prukun salah awase eh, mbembu jula juli tek cuy. Jengel uduk pak. Arek prang kidulen. Rino lan wengi tak sebut-sebut. Supaya langgeng menatahan. Sapenira cukup sing dipangan. awan-awan wong menek kelopong kelopo dipenek lontrono woe prawane nontok karo lan Joko. Joko e melok nontok Mas Gatot aku ya. Embo karo jawang. Enggak tak terus Enggak tak terus aku wae aku ditawur. Arek kene lemu-lemu. Perawan kene ngono meneng-meneng mergaku gak eruh. Eh, oleh anu neng jaman nonton ya nonton tapi jenah narik ini siji marik ngonku kono. Narik ini ngono nurut-nurut ngurus oleh temen merga mar... Ya, ya. ya temen ini. Iya, iya, iya. Merga narik ini meneng-meneng merga si ya ini. Nah, ganti wayan ya, Cok? Mbo dilunggal. <laughs> Apa mana narik bian? Iya, iya. Nek kepedo arek lanang, arek wedok ini. <laughs> Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Cari arek lanang. Hmm? Nenyek. Nih arek saiki, waduh. Mau kemana mas? arek wedo si nyawa mau kemana mas? Cari lanang biasa saja nih. Iya, umpanya aku tahu nyang Jakarta tulung sini gak kerasan. Nuk kono numpak sepur. <laughs> sepur adek kuwandengane tuwa wong. <laughs> Aku bingung kok. Bingung. Bingung delok wong-wong. <laughs> Wong ana sing wong wadah ta. Macake ana sing macam-macam ya. Iya. Ate ana sing blangkon. iya iya iya. Wareng kepethuk wong kono iku ngin, ku tak tutungno sik kidung aku ngomong tuh rak nemen aku lan. iya sing perlu kidungane. Iya kendangane aja. alewole wani arek sura boyo lah oh. ndangdut engko engko ae ndangdut iya iki engko gampang perkara lho ngene kok lak gampang ah iya iya iya lah iya engko sing ngono aja kuwatir sing dadi lak dhuwit meneng ah ngene kok boleh sangoni Adik gak seneng ya apa lah ngene tok ae lho. 500. <laughs> Tapi gak tabangan ijen. Mare bojoku. <laughs> Mbak kopi ne umben ya, Iya iya, tak umben ne. Nanti kopi ne rak. <laughs> Eh, nek ndelawakku ket bisnis ngene ae mulai tahun 49 ludur gak tau ate ewang. Lian ijen ana ngene iki lho. Sapa sing gak seneng delok urip ijenan ngene iki mule ya ijenan ku diterarek-arek becak. <laughs> Kadang-kadang aku pinginane gak mbayar jelokno mbek arek. <laughs> Mbak Amin. Lah iya ya. apa ya sewang aku ya anak-anak ke bojo-bojo ya sewang? Lah iya dek. Sama mana aku gak leko ya sini nih bojoku. Mm -mm. Tak jolik hidungan aja. Iya, tapi kosok Bali ya. Mm -mm. Mm -mm. saya kaya podo sing sabar engko mari tak ngono deli walang kekek cara ndi aku seneng wong panjenengan aku iki wong mlakrane kenal wong sak dunia iya, iya. kota Surabaya hmm. wong ndi kenal wong Surabaya kenal wong daerah kulonan kenal wong ndi kenal wak merke saiki wak merke karo jenenge <laughs> mergo sekolahe kurang dhek mergo sekolah mer pijet <laughs> sekolah telung tahun gak tak diunggah-unggah no <laughs> saking pinter eh. sayang ayo ngati kernet melok ae sapa nguyu Nguyut nguyu tok gak leren iya iya iya iya walang kek ya iya iya iya iya ngarepe warung gue ya hmm. enak gue kayak juku jajan enak iya ayo terus Janteng! iya aku kumat jaling keliling keliling kejeri lewat pandi keliling wong bedang pangkalan kali kali gede lho kali kupang potong wotik klontang. Tabuane merucut Wingi mlempem ngono lho. Kaudanan. Potong wote. Wote. ya munar wingenane kalau. Potong wote. Gak Kelincipen tak senggupu tunga tine sambar iki metu ngeten-ngeten <laughs> wah mulai ku mataku mulai ngepir dari mak waduh bapak kedua <laughs> jangan mari bal balen eh. awalang abang waduh kok kecing ini mencelanduk kerung awalang ijo petak ding dong dong dong dawa sutang senajan bujang tirewangi temu ayen duwe bojo ya mas cari en tràng nghiền e hải dung ờ hai việt e hỏi không ai ai ơi dày Iya, iya, iya. Iya penumpang apa? Penumpang akeh ya? Iya. Iya. Iya Dik, ya maturun. Eh, Meneh engkok tongkok rene maneh ya. Heeh. Aku tak anu penumpang. Iya iya. amin iki. Iya Dik, aku ya. Iku lho Iya ya, wis rene ya. Terima kasih. Pasah, kan pundi? kesa. Wis undi? Lah engko iki pun manten hari. Yen sik tak monggo omongan kali kula. Lho iya iso. <laughs> Sampeyan kok dijak omong-omongan kok takon anake sapa? Cek Ayu ini arek Cek Ayu. <laughs> Kuatir. Hmm. Kula tanglet nggih. Napa, Nak? Sampeyan nyambut damel ngaten iki pun dang. Ampun, mulai tahun petang puluh songo, Tapi nggak seneng, nggak? Seneng. Niki umami lho, nggak? Umami enten pendamelan lintu, nggak tendas pun di sampe. Gue purun, gue loh, purun. Saes apa sih? Lho, nek sampean purun, nggih coba-coba nggih. Kula tolong. Nggih, sampean tolong. Kula niku nggih dipercaya kali perusahaan. Nggih, matur kasih uwun nek ngoten sampean tolong. Mungkin sampean kula sanjangaken bapak mungkin kersane sukane bendamelan nggih. Yang bendamelan apa kula? Lho, kirangan bapak niku dinese dinis bengi kok. Oh, mbon tau dines awan nggih. Nggih, tapi dipercaya. Kecok kula mbon. <laughs> Purun nggih. Purun. Saken kula ningali sampean niku, mpun mm. sepuh mlaku terus terus tembong. Iyalah. Eh, <clears throat> Nggih, monggo teng ngene nggih sampean. Sampun. Nggih, kula tumut Mbak Becake. Nggih, becake pundi? Niki napa becake men? Biasane langganane kula. Sampeyan bayar ngoten niku? Mboten. Nggih pun ngoten, kersane mboten bayar. Sampeyan bayar napa kula menggara duwe? Diboni ae. Mboten Pak, kula sing bayar oh, nggih. Oh, nggih monggo. Monggo. Monggo Pak. Monggo Pak. cakrak nang endi ae ngene. Kaya ngene iki arek gak tau muleh, gak tau nyabani omah. Tapi ya opo sih eling-eling aku anak mek sitok. Penggawe aku iki tak rahasiakno aku. Soale oleh gak tak rahasiakno ya apa kuatir aku jaga gengsi pe ana di sekolahan diwadani. Kaget aku kok rahasia aku terbongkar gak gelem sekolah ya apa arek. Ono rahasia <laughs> opo, wae. Kok rahasia tetep rahasia ngono ta? gak ngono lho. Lha ape? Nang ndik safari gak rene. Mbah, semayan yo rene. Ah, arek iki opo sih grup iki diterusno tadi buyarno iki. Lah, kok niku ninggal ae. Wah, kok niku. Gak ri tak pikir kok gampang putus asa ngono. Wong andek-andek wulan iki kait oleh nenem wis. Wis ta. Hmm. <laughs> Aku mang kru ngomongamu war. Iya. Mersula pekarane kon jare jaga gusi. <laughs> Wah, wah. Ben sita gusi kok niku. Lah ngomong, ngomong iku kuping tak dengkul aku ngerti mangin lho ngomong anake dek iku joko bengi ta mbok pegal apa no mburi ini kono sisine ngono lho Jaga gengsi, gengsi. Oh, jaga gengsi ya. Soalnya ngene rek, wong arek arek saiki lak wis kabeh padha maju wis jamane. Iya. Saumpamane penggawe aku tak dudun anakku. Iya nek gak diwadani kancane nek sekolahan, purik gak gelem sekolah sih rugi hmm. aku. Hmm. Dadi kok rahasiakno? Iya, Rene. Diwara anu nyambut ke bengi dek. E. Lah kok nyambut ke bengi ku maling dah. Eh, maling. Arek ki durung tau mimisen iki kok. Lah nyambut ge bengi nyambut ge apa? Ya wis biasa ae. Wis terus dhewe wong ah, kulir-kulir ah, wong ah. telu kok ana <laughs> wayang ya awak dhewe kadang-kadang eh. ya ana band ya orkes kadang gambus misri. Wis sing penting pelawak iku lho lak ngono ana ana kan oh. ditanggung tes iki ana andak-andak wong telu njaluk sak juta iku ya apa? Iku kemoncolan kok. <laughs> Eh, eh, kon ngedekne grup iku kudu ana iku lho jenenge nomor rindu lho ya apa sih gak ngono mosok diet ndek uang ya ono sih ono jeneng jeneng jenenge apa ya grup sawunggaling oh sawunggaling ya apa kartolo CS <laughs> <laughs> ono kartolo CS lho tekan dia iku ni eh bare iki ndamu ta eh undaan sik apa sih anak eh anak eri gak sapari durung tau beri-beri jane kon iki iki sapa wong anakku putrinya putrinya anakmu temen lho ya apa sih kan anak sapa saiki ngene lho Pak Lho uwa ya. <laughs> tak bae mari wae. Omong amu. Sampeyan kok nyeluk sih, Pak? Lha engko sangak nopo uwa wae aku iki. Pak. Oh, eh, aku nggawa oleh-oleh, Mang. Oleh-oleh? Iya, toko sekolah sih. Aku suwe, Mang, ya. Iya. Nggawa oleh-oleh. Alah paling kerajinan tangan. Iya. Kok kerajinan tangan apa kerajinan tangan? Murdil, murdil. Enggak. Nggawe kapal-kapalan. Njopo? Nek njopo? Njopo. Ah, dijupuk wong lho, nggawa oleh-oleh njopo. Lebokno, lebokno kok diandel kerek iku. Iki tak sarate ya. Sopo? Buat Pak. Eh? Karung. loh bawa karung. Lho, sok. Sok. Karung. Lho, ini memang yang bete pabrik. Pak, ngene lho Pak, ya aku sak eno, Pak. Kon iki lha opo meneng-meneng bengi-bengi kok nggawa telo bosok iki. Sok. Iki sapa ah, iki? Ya kardolo. <laughs> Kardolo. Sapa? Pak Cet, Pak. Ngene lho, aku mang sak Tak tolong tak jak rene, tak kon ngekeki penggawean sampean. Sampeyan iku lak dinas bengi ta. Iya. Saya jare dipercaya mbek perusahaan. Jangan po sakno, Pak. Ngono ah. Iya. Wong iki ya, kon koyo dolar ketok kono. Wah, to wis netes. Ah, ngawur ae. Gak gendeng to pari. Wis kana gekno wedang-wedangan. Ainun. Ainun. Ainun. Ainun. Ainun. Ainun. pak. Ngene lho, Jo. Apa maen Pernah tak omongi ya. Sakjane anakku iki jange nulung peno iki ya ono beneri. E. Mak Edot. <laughs> Lah aku nyambut gawe iku kok tak rahasiakno penggawe aku iku. Mangkane karepe anakku nulung peno iku supaya peno iku dijak nyambut gawe nang pabrik. Soale aku kondo karo anakku nyambut gawe ning pabrik iki dinis bengi. Sakjane gak nyambut gawe pabrik. Mangkane. Nyambut apa, Pak? Nyambut apa? Wis konangan. Lah iki. Aja mbak aku ayat di terang-terangan ya nak bapak ini nyambut gawinnya kaya pak soy ini nak jadi apa? ya wis melawak ini melawak? melawak? <laughs> iya gak apa-apa lah apa sama gak gelom terang-terangan nanti gak apa-apa lah ke dinasannya kadang-kadang juga sampingan itu joko gedong nah anak lutruk bu lutruk <laughs> buyar terus operasi ke kursi-kursi sama ini ngunyek ngunu cak pari Tapi kan gak apa-apa sini. Gak apa-apa, Pak. Sampun ya. Iya. Kok sampe nyambut gawe lawak ya iso nyukupi aku, ya iso nyekolahno aku. Ate lapo, lapo isin-isin mbek wong. Gak ngono, mbok menawa kon iki diwadani kancamu ndek sekolah terus kon purik gak gelem sekolah sing rugi lah aku. Sing madani iku kuno. Hmm. Saiki ku ya, kesenian daerah ku wis ditingkatno, dipupuk, ngerti ta, Oh, iya, iya. Lah iki aku masih dagelan menter yo. Iya war, nek terang-terangan. Dadi iki monggo tak ibaratno kebo mulih nang kandange. Kaya apa wong aku dagel kon nulung merkeso. Wis ngene pancen iseng-iseng aku. Lek pancene awak dhewe iki digabungno karo Markeso ya. Ya gak digabungno. Awak dhewe ngesakno karo Cak Sot timbang kuwi arep Iya, kok iya jiwa seni ya. Pancene kepingin aku. Ngono Cak Iya, main aku tak iseng-iseng kepingin aku kumpul cita-cita kumpul karo koncoku grup hmm. sawung galing iki panjene gak ana menawar ya kepethuk dulurku Kartolo barek Sapari hmm. mulane aku dhewe kepingin meningkat nang kene rek ben ijenan kentang klentu gak urung ya dina tang kamare becakan terus ae anek <laughs> ah, ngono cak so iki mene mben, mben hmm. dawa terus tanggapan hmm. ayo tak belajar gending-gending soalnya biasanya penolak gak, kalau nggak wogong lah gak bisa deh kayaknya aku bisa garingan dia gajal ya gajal saya ini iki pak satu hari bisa niki lho lho lho kenapa niki berikut berikut satu hari Nah, kula niki katut ta mboten? Lho tak katut nang becakmu kono kuncin. Oh, ngoten ah. Iya, kunci becakmu iki. Kendaraan anggapan gak kendaraan ado-ado. Iya, wong limo iki numpak becakmu iki. Oh, ngoten ta? Iya. Ya tepak ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo 啊。 kembang kere mingon gak seneng bau